الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana ina zaune ne a makarantar darul hadisi salafiya da ke anguwar 'yan awaki muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya a daidai da daren asabar wanda ya daidai da daren 28 ga watan rabi'un al'awwal hijira na da shekara 1426 daidai da shida ga watan mai shekara ta 2005 muna karatun littafin ar-risala ta al-imamu ibnu abi zaidin al qairawani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi ne daya tamkar da dubu dangane da bayanin aqidar yan mazan jiya as-salafu salih Allah ya kara musu yarda asalin sunan littafin sunan shi bakuratu sa'adi a wancan lokaci na yi kuskure na ce as-sa'idi baquratu sa'adi wato shine littafin farko da mai risala ya rubuta tun yana yaro dan shekara goma sha bakwai to shine shi da kanshi sai ya sa mishi bakura ma'ana abin da ya faru da farko farkon rayuwarshi, shi da dimi-dimin rayuwar sai ya sa a saadi wato abin da ya fara wanda yake mai albarka a farko farkon rayuwar to asalin farkon littafin kenan amma sai sunan risala ya rinjaya a kan littafin saboda ya rinka aikawa da littafin ƙasa-ƙasa a matsayin kamar wasiƙa wanda dama kalmar risala tana ɗaukar wasiƙa kalmar risala tana ɗaukar ainihin ƙaramin littafi to sai rinka aika manya-manyan malamai a kamar yadda na ce akwai wasu bayanai da zan yi muku a ƙarshen karanta wannan littafi daga cikin malaman da suka hassade shi akwai wani malamin shi wanda ya yi karatu wurin shi a lokacin da ya rubuta littafin sai ya aika mai da wutar hassada ta huru a zuciyar malamin nashi sai ya ɓoye littafin ya ƙi nuna wa kowa sai ya koma ya zauna ya rubuta nashi ya kwafi take-taken ibnu abi zadin sai ya bayyanar da nashi cewa ga littafi ya rubuta to daga baya kuma sai ya ce sakamakon haka ma ɗalibinmu almajirinmu ya ɗan kwaikwayo mu shi ma ga nashi kaga wannan demokuraɗiyya ce demokuraɗiyya ba ita ce zalunci ba ko ba haka ba ne ku zaɓi wari a baku san ba ita ce demokuraɗiyya ba ita ce demokuraɗiyya ina fatar an gane da ibnu abi zaid al-qirawa ne ji labarin abin da malamin shi ya mishi sai irin kalmar da imam malik ya imam malik san da ya rubuta muwaffa sai ma hasada su ma suka yi ta rubuta littafai suna sa muwaffa muwaffa muwaffa haka zuwa ga imam malik sai ya ce ai da shan Allah shi ke tashi to shi ma mai risala sai ya ce ai da shan Allah shi yake tashi yanzu ba a san wannan ta malamin nashi ba sai dai a tarihi muke karanta kana karanta sayar alamin nubala addibajil mubahaf tadribu wane ne wane ne sai a tarihi ne za ga wannan labarin ma kawai amma ina littafin Allah a batar da shi duk abin da baka yi dan Allah ba zai je ko ina ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ah, mun kwana a wata gafa da malam yake siffanta Allah da wasu manya-manyan sunayen shi da kuma siffofin shi waɗanda yake cewa wa huwa al-aliyul azimu Allah shine al-aliyu madaukaki wannan suna ne na Allah da ya nuna daraja Allah cewa Allah ya fi kowa sannan siffar da ke cikin shi ita ce ɗaukaka cewa Allah yana sama da kowa akan komai a kuma ko'ina al-alimu Allah shine masani suna ne na Allah masani malami wato kalmar malami masani suna ne na Allah don haka idan Allah ya so ka sai ya gutsira maka daga cikin siffofin shi sai baka ilimi amma ilimin da zai baka kaɗan ne daga cikin ilimin shi wa ma'utitun min ilmi illa qalila dan ilimin da aka baku dan hikkon nana ne dan misali ne an gwada da na Allah misalin annabi Musa da Khadir suna tafiya a jirgin ruwa sai tsuntsu ya tsaya a gefen jirgin ruwa sai ya tsogali ruwan teku ya sha sai annabi khadiru ya ce ya musa annabi musa ya ce na'am ya ce tsakanin ilimina da naka idan an gwada da ilimin allah kamar yadda tsuntsun nan ya sa baki ne ya tsuntsu ruwan tekun nan shin za a ga ruwan ya ja ƙasa za a ga ya ragu to duk in ka tattara mu gaba ɗaya mutane da aljanu mu ne kaɗai muke da ilimi duk ilimin da muke da shi baki ɗaya to an gwada da ilimin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi ba a bakin komai namu yake ba kalmomin Allah waɗanda na daga cikin siffofin shi na ilimi Allah ya nassanta cewa idan za a rubuce su duk bishiyoyin duniya za a feke su su zama alƙaluma duk tekunan duniya za a dafe su su zama tawada amma ba za su karar da kalmomin Allah ba amma kai yanzu aka ce zauna kai ta jawabin ilimin ka da ka shekara hamsin ka ne ilimin ya kare in ma za ka iya shekara hamsin ba ka kauta kana faɗin abin da ka sani haka ne ko ba haka ba to a duniya kuma wa zai iya haka waye zai iya zama yana shekara goma yana jawabin abubuwan da ya sani ba cin abinci ba shan ruwa ba kashi ba fitsari ba wanka ba wanki ba komai zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka in kaga ka samu ilimi to siffa ce daga cikin siffofin Allah Allah ya soka da ita ya ɗaukake ka sai ka ji tsoron Allah a kai al'azimu Allah shine babba al'alimu Allah masani ne dangane da sani din nan ku bi ni bashin wannan kalma na daga cikin abubuwan da zan yi bayani a ƙarshen karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala siffa ilimi ga Allah zan yi bayanin ta insha Allah alkhabiru Allah shi ke ba da labarin duk abubuwan da bayi suke yi da abubuwan da bayi suka yi da abubuwan da bayi za su yi tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ya riga ya tsara ya rubuta duk abubuwan da zai faru sa'ad da ƙur'ani yake sauka abubuwan da mutane suke a wannan lokacin Allah yana yana ba da labari duk abubuwan da suke Allah yana bada labari mace ce ta zo ta kawo karan mijinta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah mijina ya mini zihari ya ce in ya sake kwanciya da ni kamar ya kwanta da uwar shi wannan kuma doka ce wadda ta hukunta to na haramta gare shi kenan in na tafi na bar gidan shi na kwashi 'ya'yan yunwa za ta hallaka su don ban da halin rike su idan kuma na tattara na ban mai su za su wulakanta domin ba zai kula da su ba ya manzo Allah na kawo neman taimako ka agaza min ya zan yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani karatu ba wani jawabi da Allah ya game da ke dan haka ba ki da wata mafita iyakar dokan nan da kika sani akan ta ake aure ya haramta tsakaninku babu mafita ba yadda za a yi gyara tana faɗe manzo Allah yana faɗe Aisha da ke ba da labarin hadisin ta ce ina cikin ɗaki ba na jin abubuwan da ainihin wato suke faɗi duka saboda tazara tsakanin ni da su saboda shamaki tsakanin ni da su ta ce nan da nan sai ga mala'ika jibril ya sheko da gudu kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haƙiƙa Allah ya ji wadda ta zo tana tattaunawa da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah kuma tana kawo kuka zuwa ga Allah ya nema mata mafita Aisha ta ce tsarki ya tabbata ga Allah ina daka suna zance a waje ba na jin su sosai amma Allah yana saman bakwai saman al'arshi ya ji su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan bi yana daga cikin iya bada labarin Allah abin duk da kake garka ɗauka wurin yayi nisa kar ka ɗauka an ka tafi america ko ingila ko saudiya ka je can kai saɓon allah allah ba zai bada labari ba allah zai bada labari sannan a cikin wannan hadisi na aisha akwai siffa ta uluwi yana tabbatar da ɗaukaka allah a bisa birbishan al'arshi saman al'arshi almudabbiru Allah shi ke jujjuya al'amura daga talauci ya kawo wadata daga wadata ya kawo talauci daga girma ya kawo mutuwa daga ƙuruciya ya kawo tsufa haka ne ko ba haka ba ana sanyi ya juya a koma zafi ana zafi ya juya a koma sanyi ana damuna ta koma rani shi yake jujjuya al'amura ana rayuwar duniya kuma wata ran sai ka ganka a barzahu a kabari ana barzahu kuma wata ran sai ka ganka a dandalin alkiyama yawma tubaddalu al-ardu ghayra al was alkadiru Allah shine mai iko yana da iko akan komai za mu yi magana akan wannan akwai gaba ta musamman wannan siffa ce ta Allah wadda take tabbatar da Allah yana da iko akan komai ba wai Allah yana da iko akan abin da yake so ba wannan aƙida ce ta jahamiyya da mu'tazila Allah yana da iko akan komai mu'tazila da jahamiyya suka ce Allah yana da iko akan abin da yake so abubuwan da baya so to ba shi da iko a kansu don haka suke afkuwa ba tare da yaso ba ba kuma tare da yana da ikon ya hana ba da yana da ikon ya hana da ya hana amma da yake baya da iko sai suka fi karfin shi suke faruwa wannan ita ce jimillar aƙidar mu'tazila a ƙarƙashin ƙaddara ta Allah amma ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi suka ce Allah yana da iko akan komai to waccan aqida da yake ita aka gada a wannan ƙasa ta mu Najeriya iyaye da kakanni shehunnai da malamai sai ka ji mutum ya ce inna Allah qadirun ala ma yasha'u Allah mai iko ne akan abin da yake so wannan muguwar aqida ce a Allah mai iko ne akan komai haka nassin Qur'ani yace wallahu ala kulli shay'in قدير duk قرآن duk hadisi babu wallahu على ما يشاء قدير babu wannan sai dai wallahu ala kulli قدير الله Allah mai iko ne akan komai as-sami'u Allah shine mai ji na daga cikin bayanin nan ka ji don Allah ga Aisha tana daka ana hira a bayan ɗakinta amma ba ta ji amma Allah yana saman bakwai yana ji akwai mai siffa irin wannan yanzu abin da ake a gidanka kana jiwa baka jiwa amma duk idda ake abu Allah maɗaukakin sarki yana ji wannan ya ƙara bambanta maka siffa ta Allah da siffa ta halitta dukkan wata siffa ta halitta tana da iyaka tana da zango idan jin ka yi tafiya yi tafiya yi tafiya tazara sai je na ji ba dan an daina wannan abun ba kamar rediyo idan aka tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya sai ka ga mw ta dauke sai sw ce za ta dawo medium wave sai dauke sai me sai short wave sai ka sa canji ba za a faɗi da hausa sai ka buga canji yanzu ba ka iya kama bbc sai ka sa me sai ka sa canji saboda nisa ya yi nisa amma kana iya kama murya america me yasa saboda ainihin suna da area kusa da kai da ba su da area kusa da kai labaran karfe shida nan da kake kamawa can gaban tashar zare da kake sawa can ba zai kamu ba don haka in ka zo zaka kama su da yamma ko da daddare sai ka buga canji saboda nan ba MW bane ba medium wave bane wato ya nuna abin yana da iyaka ko to haka jin ka yake da iyaka haka ganin ka da ka je fili fetal a daji ka ɗaga kanka kana kallon wannan fili ba bishiyoyi babu komai in nisa ya nisa sai ka ga sama ta kase ta haɗe da ƙasa ko ba har sama ce ba ta haɗe da ƙasa tsabar ganin ne zo iyaka kawai ganinka ya ƙare amma da za ka yi ta tafiya haka za ka yi ta tafiya ba idda za ka je ka ga saman ta haɗe da ƙasa ashe wannan haɗewar da ta faru ganinka ne ya ƙure iyanan haka mun fahimci wannan da kyau ko to amma Allah maɗaukakin sarki ba haka ba ne siffar shi cikakkiyar siffa ce kammalalliya ce taka kwana ƙasashiya ce albasiru Allah mai basira ne Allah mai gani ne al'aliyu mala ya sake maimaita kalmar al'aliyu maɗaukaki domin wannan gafar wannan jumlar da mala yake lissafo sunayen allah nan shimfiɗa ce zai yi akan wata katafariya aƙida ta musulmin duniya ita ce cewa allah a sama yake don haka yake ta nanata al'aliyu maɗaukaki can ya faɗa da farko nan ya sake zuwa daga ƙarshe-ƙarshe ce al'aliyu allah shine maɗaukaki maɗaukakin wannan iri alkabiru babba ba ɗaukaka irin ta house of representatives house of assembly ɗaukaka irin ta shugaban ƙasa a a ɗaukakar da ke tare da girman da babu kamar shi sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi wa annahu sai malam ya ce kuma lallai shi allah maɗaukakin sarki fauka arshihil majidi bi zatihi yana birbishan al'arshi da zatin shi ina ma'anar birbishe da hausa saman al'arshi idan aka ce birbishe da sama kalmomi ne waɗanda na hausa abinda suke nunawa ita kanta al'arshin Allah maɗaukakin sarki yana sama da ita yaya yake sama da ita ba wanda ya sani sai shi amma dai yana saman al'arshi sai malam ya fassara da cewa bi zatihi menene zati da hausa gangar jikin shi wannan kuma ba aƙida ce ta ne ba ta tabbatar da Allah yana da jiki a'a malam yana fassara ayoyin alkur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda za a fahimce su yawa wannan shine ma'anar fiqhu idan da malamin fiqhu zai zai dauko kalmomin hadisi ko kalmomin qur'ani ya kawo yawa har yanzu bai tafsiri ba malamin tafsiri ne malamin fiqhu ne har yanzu bai kawo fiqhu ba da zai ce innamal a'malu binniyati sai kuma yazo ya ce wa min hazal hadha innama innamal a'malu binniyati me yayi da zai ce idza jaa nasrullahi wal fatu sai ya ce wa tafsiru ala zalika idza jaa nasrullahi wal fatu yayi tafsiri sai ya kawo kalmomin da zai sauƙaƙe maka ya kara wasu ya rage wasu don ka fito ma'anar ta fito ka fahimce ta don haka malam ya kawo bi Allah maɗaukakin sarki da zatin shi yana saman al'arshi amma wa huwa fi kulli makanin bi ilmi Allah yana kowane wuri da ilimin shi jama'a wannan risala ce muke karanta fa risala ta ibnu abi zaidin al-qayrawani wadda ake zuwa raban gado da ita jama'a mun fahimta eh duk Najeriya duk ƙasa Hausan za a je raban gado za ga akar makallawa ya makalo risala ya taho da ita ita ce fa muke karanta yanzu ba wani littafi ne daga Saudiya ba gashi mai risala yace lallai tabbas shi Allah yana saman al'arshin shi mai girma da zatin shi amma yana kowane wuri da ilimin shi ma'ana Allah baya kowane wuri da zatin shi zatin shi yana saman al'arshi amma ilimin shi kuma ya ishi ko'ina wannan ita ce aƙida ta 'yan mazan jiya daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa idan ba manta ba a karatunmu na ƙarshe na fara muku wata ishara a kan cewa na yi taƙiƙi da kawo tarihin wannan mai littafi da littafin nashi da littattafan da ya rubuta da malaman shi da ɗaliban shi da matsayin wannan risala da sauransu muqaddima doguwa to wannan muqaddima kuma na hada ta tare da tahqiqin littafi tare da kuma ta'aliki wato takaitattun sharhohi a ciki to a cikin wannan sharhin nawa a cikin shafi na 21 saurara ka ji da kyau sai na ce qultu ni muhammad awwal adam sai na ce min as sahabati wat tabi'ina ala annahu ta'ala fawqa arshihil majid musulmi tun daga kan sahabbai da tabi'ai sun haɗu a kan cewa lallai shi Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi shi mai girma wa arshihu ita kuma al'arshin tashi fauka samawatihi tana sama da samman shi al'arshi tana saman sama sama ta ƙarshe ita ce sama ta bakwai to al'arshi tana saman sama ta bakwai ba'inun min khalqihi sannan kuma ita ainihin wato al'arshi din ta yi nisa ko kuma shi Allah madaukakin sarki ya yi nisa daga ainihin halittun shi wato ba kusa da su yake da jikin shi ba ya yi nisa daga ainihin gare su da zatin shi wa qala abu nasrin al-imamu abu nasrin al sajazi wani babban malami ne daga cikin malaman ainihin farko da suka gabata al-hafizu babban ma'addaci ne ya faɗi fi kitabil ibana a cikin littafin shi mai suna al-ibana ba al-ibana an usuli diyana ta abul hasan ba malamai da yawa sun rubuta al-ibana ya ce wa immatuna manya-manyan limamanmu na musulunci ka sauri kama al sauri wa malikin da imamu malik imamu darul hijira shehun mazhabin baki daya wa ibn uyayna da sufyan dan uyayna wa hammadu ibn salama da hammadu dan salama wa Hammadu ibn Zaidin da Hammadu dan Zaidin wa ibn da al-Imam dan Mubarak almajirin Maliku ne shima ma wa Fudail ibn Iyad da Fudail dan Iyad wa Ahmad da al-Imam Ahmad dan hambali wa Ishaq da Ishaq dan Rawiya duk waɗannan limamai namu na musulunci limaman tauhidi limaman aqida limaman fiqhu muttafiquna sun haɗu baki ɗaya ala anna Allah fawqa al-arshi bi zatihi akan cewa Allah yana saman al'arshin shi da zatin shi wa anna ilmahu bi kulli makanin kuma ilimin Allah yana kowane wuri amma zatin shi yana sama duk waɗannan gimshikan malamai sun haɗu akan wannan gida. na daga cikin abubuwan da na faɗi a mukaddimar wannan littafi na ce abin mamaki a yau za ka samu jimillar musulmi masu ɗimbin yawa suna cewa suna bin manyan malaman fiƙihu amma kuma ba sa bin su wajen aƙida yanzu ka ci duk waɗannan manya-manyan malaman fiƙihu waɗanda ake koyi da mazhabinsu a duniya baki su sun haɗu a kan cewa annallaha fawqa arshi bi zatihi Allah yana saman al'arshi da zatin shi amma wa huwa fi kulli makanin bi ilmi amma da ilimin shi yana kowane wuri وقال أبو نعيم الحافظ صاحب الحلية في الاعتقاد الذي ذكر أنه اعتقاد السلف وإجماع الأمة الإمام أبو نعيم الأصفهاني من لتافي حلية الأولياء barka ji abin da ya ce a cikin wani littafi na shi ya rubuta game da aƙida kuma ya ce duk abin ke cikin littafin su ne giyar malaman farko salafu kenan daga cikin sahabbai da tabi'ai sannan al'ummar musulunci baki ɗaya sun haɗu akan duk abin da ke cikin wannan littafin to ita ce aƙidar da ainihin suka yadda da ita qala fihi saurara ka ji abin da yake cewa yi wa innal ahadith allati sabatat an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil arshi wastiwa'illahi ta'ala alaihi dukkan hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ke magana game da ainihin al'arshi da kuma cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaito a saman al'arshin nan ya na biha dukkanin ainihin wato salaf sahabbai da tabi'ai da al'ummar musulmi sun haɗa kan cewa sun yarda da duk hadisan da ke cewa Allah yana saman al'arshi wa yusbituna ha kuma suna tabbatar da waɗannan hadisai min ghairi takyisin ba tare da sun siffanta yaya Allah yake a saman al'arshin ba wala tamsilin ba tare da sun buga misali ba babu malamin da ya taba cewa Allah yana zaune akan al'arshi kamar yadda nake zaune akan kaza ba malamin da ya taba buga misali kamar yadda Allah ya faɗa ya shiru shi ma sai ya faɗa ya shiru baya kaifantawa ya ce ga yadda zaman yake baya kuma buga misali ya ce kamar irin yadda wane ke zama akan kaza ba a wannan wa anna allaha ba'inun min khalqihi kuma malamai baki daya sun haɗu kan cewa Allah ya yi nisa da halittun shi da ainihin wato zatin shi Allah ya yi nisa daga halittun shi da zatin shi wa khalquhu ba'inun minhu halittun Allah ma nesa suke da shi ba kusa suke da shi ba ta wajen zatin su da zatin shi wala yahullu fihim kuma Allah baya hululi baya shiga cikin mutane aƙidar kiristoci da suke cewa Allah yana shiga cikin sai ka ya ce ruhi mai tsarki ya bushe ni kalmar kenan in kai baka gane hausa kiristoci ba wai Allah ya sauka a cikin shi don haka zai ta surutu duk abin da yake faɗi Allah ne yake jawabi to wannan aƙidar ma akwai 'yan ɗariƙu da suke da ita wala ya tamazzaju bihi kuma malaman farko tun daga kan sahabbai hatta bi'ai sun haɗu akan cewa Allah baya cuɗanyuwa da ainihin wato halittun shi ya zo ya cuɗani ya cuɗanyi da su Allah baya haka wa huwa mustawin ala arshihi fi sama'ihi min duni ardihi Allah ya daidaitu a saman al'arshin shi a sama ba a ƙasa ba kaji gwari-gwari kenan dalla-dalla kenan a sama ba a ƙasa ba وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة الإمام أبو بكر الآجري أتكل لتافي شميسونا كتاب الشريعة لتافي نيجا دا أكيدا معنا aƙida ita ce shari'a jama'a shi yasa duk gwamnatin da ta kafa shari'a ta ce babu magana aƙida to wannan zindikanci ne dole ne sai an yi maganar aƙida yau me bambance mu da sauran kafiran duniya ba aƙida ba aƙida ta fi komai muhimmanci jama'a malam ajuri ya ce allazi yadhhabu ilaihi ahlul ilmi maganar da malamai suka tafi a kanta ita ce annallaha azza wa jalla ala arshihi Allah yana saman arshin shi fauka samawatihi kuma saman samman shi bisa da sama wa ilmuhu ilmin Allah kuma muhitun bi kulli shay'in ya kewaya komai wa qad ahata bi kulli shay'in kuma Allah ya kewaye komai ma'ana Allah maɗaukakin sarki ilimin shi ya kewaye komai shi kuma yana sane da halin da komai yake ciki wa qad ahata bi jami'i ma khalaqa fi samawati al'ula wa bi jami'i ma fi sab'i al'aba fi sab'i ardina Allah yana sane da dukkan abin halittun shi da ya halitta a cikin sammai madaukaka Allah yana sane da dukkan halittun shi da ke cikin ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai kana noma sai ka haƙo wani ƙwaro sai ka gan shi lafiya lau kamar yayi wanka ya shafa mai ba haka ba ne a nan cikin ƙasar nan a nan arzikin shi yake zuwa kan aka binne ka cikin ƙasar kai minti goma ƙarshen ta aka ciro ka sai an yi maka ƙarin ruwa buta nawa jama'a mun amma shi kuma yanzu da ka fito da shi ne ma ka tayar mai da hankali Allah kuma yana sane da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko wa qala abu muti'in wato yadda na daukin ma ta'alikin wannan littafin duk wani wuri mai muhimmanci in nazo ina tsawaitawa wajen ainihin ta'alikin in kawo yanzu nan yadda na tsara mai risala ya zo da maganar samantakewa Allah a wuri biyu wurin farko shine wannan to nan ina ruwan maganganun malamai ne zalla sai na gama tsafin faɗi littafin da na ɗibo su wuri na biyu kuma a nan ruwan ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah kaɗai zan yi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kalmomin da malamai na akida irin su fahawi da makamantansu suka faɗi a cikin littattafansu don haka nan maganganun malaman ne muke karantowa don ka ji cewa Allah yana sama da zatin shi ilimin shi yana ko'ina ba wai ni na fara faɗan wannan ba ba mai risala ya fara faɗe ba kana jin manya-manyan malamai ga wani babban malami almajirin abu hanifa ne ya ce waƙala abu mutu'in alhakam abdullahi albalhi alhakam abu mutu'in almajirin abu hanifa ce sa'altu aba hanifata amman yaqulu la a'rifu rabbi fis sama'i am fil arbi. na tambayi malami na abu hanifa na ce ala gafata malam ina hukuncin mutumin da yake cewa ni ban san da ubangiji na yake ba ko ubangiji na na sama ko yana ƙasa ni ban sani ba kala abu hanifa ya ce kad kafara ya zama kafiri tun da ma ya ce bai san da ubangijin shi yake ma mun gane wannan da kyau ko sai ya ce li anna ya kulu domin allah na cewa ala arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi yo in ba kafirci ba dan me Allah ya ce ga inda yake kai kuma ka ce wai baka san inda yake ba waɗannan masu aƙidar waƙafu kenan in kana karatu cikin aƙida ka zo ka ji an ce maka masu aƙidar waƙafu a ɓangaren Allah da ɓangaren alƙur'ani suna da wannan aƙida shin alƙur'ani magana Allah ne ko ba magana Allah ba wasu suka ce magana Allah ne wasu suka ce ba magana Allah ba wasu da suka tashi suka yi wayo sai suka ce a'a mu ba mu sani ba sai aka ce to kun zama kafirai don wannan munafunci ƙarya ne ka ce baka da ra'ayi akan ƙurani magana Allah ne ko ba magana Allah ba ka ƙaryata baka yadda cewa qur'ani magana Allah bane shi ya kai ka ga yin dungu to dungun ma ba zai ketarar da kai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to mutumin da zai ce ni ban san da Allah yake ba ko a sama yake ko a ƙasa yake ni ba ruwa na wannan matsala ba ruwa na da ita abu hanifa ya ce ya zama kafiri domin ai Allah ya ce Allah a sama yake Yau ka faɗa kamar yadda Allah ya faɗa mana ko kuwa na ka ce ina Allah yake ka ce alal arshi tsawa ka yi shuru to sai ka ce a ban san da yake ba to wannan kafirci ne a zuciyarka to shine Abu Hanifa ya fito maka da aqida karara yace to ba ba ba wani abu bane kafirci ne kawai walakin la yadri al arsha fi samai am fil ardi sannan aka sake tambaya Abu Hanifa ina hukuncin mutumin da ya ce shi bai san al'arshi tana sama ne ma ko tana ƙasa ba wa qala sai yace idza ankara annahu fis sama'i faqad kafara idan har mutum ya musun cewa al'arshi tana sama to nan ma ya kafirta wa qala malikun al-imamu malik cewa ya Allahu fis sama'i Allah yana sama wannan ai daidai da aya alqur'ani ce a amintum man fis sama ba haka bane Allahu fis sama'i to waɗannan ayoyi za mu zo da su mu bayani insha Allahu ta'ala Imam Malik ya Allah yana sama ilmuhu fi kulli makanin amma ilmin shi yana ko ina ina mabiya imamu na maliki kun ji akidar imamu na maliki fa kare zama ka ɗauki fikirin imamu na maliki ai ta bala'i da kai amma kuma an zo wajen aƙida imamu na maliki ya ce Allah yana sama amma ilimin shi yana ko ina sai ka ce a Allah yana ko ina to ka saba imamu na maliki wa yaqulu ibn al-qayyim al-imamu ibn al-qayyim yace inna hadha ittifaqun min ahlil islami islam hakahu ghayru wahidin wannan ittifaki ne cewa Allah a sama yake jama'a al'ummar musulmi baki ɗaya sun haɗu ba kuma malami ɗaya ba da labarin wannan haɗuwa ta al'ummar musulmi ba amma daga cikinsu malam ya ce minhumul imamu Uthman ibn Sa'id ad-Darimi akwai wani babban malami al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ba Darimi mai littafin sunan ba fi na kabihi alal muraisi akwai wani shedanin malami bishirin al-muraisi ya yi shedanci za mu kawo tarihin shi can gaba in karatun risalar nan ya yi karatu dan har yanzu ru'usul akalami fa ake har yanzu cikin shimfuda-shimfuda shimfiɗa ake da ya zo rabbi ga wannan malami kala fi hadhal kitabi ga abin da malam ainihin darim ya faɗi a cikin wannan littafi ya ce kala ahlus sunna malaman sunna ina waɗanda ke cewa wai kalma ahlus sunna ma wai ba a santa ba sai zamanin ibnu taymiya wannan magana fa an yi ta tun shekaru wajen 1200 ne da suka wuce jama'a mun gani ibnu taymiya yi shekarun shi 700 ne da wani abu da musu bai ƙara sabon gashi ya ce ƙala ahlus sunna malamai mabiya sunna suka ce inna Allah bi kamalihi fauka arshi Allah baki ɗayan shi ɗungurin gumɗin shi yana saman al'arshin shi ya alamu amma yana sane wa yasma'u kuma yana ji min fauka arshi tun daga saman al'arshi duk abin da ake a ko'ina kuma yana ji amma yana saman al'arshi Layafa alaihi khafiyatun min halkihi wani abu da zai boye daga cikin halittun shi ba zai koyi ga Allah ba da za ka shiga cikin akwati ai maka likafa ne a cikin akwatin ka ce mata ka ta jefa ka a karkashin gado a ƙara koyi ka duk abin da kake a cikin likafanin nan matuƙa kana da rai kana motsi ko me kake yi Allah yana sanar da abin da kake wa qala sa'id ibn amir al الإمام سعيد ابن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المئتين وأن ألوكة هجرة تكي شكرو تريبيوشيني ببما لمي دليمانشي نعيني متنوى النظامني وذكر عنده الجهمية سيأك أنبتي أن أكيد الجهمية أن أكيد الجهمية جماعة سنانا waɗannan mutane da suke cewa ceto ƙarya ne annabi isa ba zai dawo ba ya juju ma juju ba za su fito karshen duniya ba dajjal ba zai zo ba waɗannan su ne ja'amawa su ne kuma suke musu siffofi ga allah maɗaukakin sarki to da aka yi magana jami'a a wurin wannan malamin faƙala sai ce hum sharrun kaunan minal yahudi waɗannan maganganu wajen maganganun da suke faɗi waɗannan mutanen sun fi yahudawa wa nasara sharri sun fi yahudu da nasara sharri wajen maganganunsu da suke faɗi domin kuwa ka dijita ma ahlul adiyani min na wa ghairihim masu addinai baki ɗaya sun haɗu tun daga musulmi har waɗanda ba musulmi ba ala anna allaha fawqa samawati ala al'arshi duk wani mai bin addini ya haɗu akan cewa Allah yana ainihin saman sammai bakwai a saman al'arshi wannan ijma'in hadda fir'auna a ciki har fir'auna ya yadda Allah a sama yake dan da ya tashi kanyata annabi Musa cewa ya hamana ko aukidni ibnani sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attala ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba ya ce a gasa bulo a yi marmaza a yi mishi gini yanzu yanzu nan ya ce saboda annab musa ya yi wa'azi ya ce allah na sama ya ce ina ganin ƙarya ne bari in leka an gani wato ƙaryata annab musa yake amma da ya tashi neman allan annab musa ina ya ce zai tafi sama wato in dai har annabi musa yana da allah to yana sama har fir'auna ya yadda don haka ya ce ahalul adiyani masu duk addinai har su fir'auna duk kafiri duk maguzancin mai addu'a ya tashi ina yake daga hannu sama duk wanda aka cuta ko kirista ko bai in ya dangwala hannu sai nuna sama duk wani bebe ko kurma ko wani mai kwalan duk abin da ya taba ina zai nuna in ya Allah ya isa sama yake nuna to duk sun haɗu akan haka wa qalu amma su jahamiyya hum sai suka ce laisa alal arshi shay'un ba komai akan al'arshi ba komai akan al'arshi yanzu wai saboda zindiƙanci ba za su yarda su faɗa yadda Allah ya faɗi ba sai istawa alal arshi sai suka ce laisa laisa ba komai akan al'arshi ba komai al'arshin haka take khaliya ba komai akan ta ثم يقول محمد الأول ابن آدم النيجيري الملقب بالألباني حفظه الله ورعاه نيكم هذا هذا الذي اعتقده السلف والمسلمون بعدهم wannan aƙidar ta 'yan mazan jiya daga cikin sahabbai da tabi'ai da al'ummar musulmi baki ɗaya huwa atiqaduna ita ce aƙidar mu mu musuwa na'anul muslimuna salafiyuna fi Nigeria mu musulmi masu bin aƙidar 'yan mazan jiya a nan Najeriya wa nahnu nabra'u ila Allah min kulli ma khalafa atiqadar salafi salihi wal muslimina min ba'dihim kuma mu musulmi da ke rayuwa a wannan ƙasa Najeriya mun yi baran-baran daga kowa mun koma ga Allah ba ruwanmu da duk wata aƙida da ta saba wa aƙidar 'yan mazan jiya na gari da kuma sauran al'umma musulmi da suka biyo bayansu shi daga ƙarshe na ce ka duba littafin ibn al-qayyim muktasar sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attala a cikin juz'i na biyu shafi na 414 zuwa 415 ƙarshe sai na cike da wata waka wani baiti na waka ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاف mai littafin bad'ul amali shi ya ainihin kawo wannan waka wa rabbul arshi fawqal arshi lakin bila ubangijin al'arshi yana saman al'arshi sai dai ba tare da muna siffanta yadda yake saman ba ba tare da ainihin kuma muna kwatantawa ba ولتفصيل الأدلة القرآنية والحديثية وسرد أقوال واعتقاد علماء الأمة لهذه الفقرة wannan littafin na kasa shi gaba gaba wannan gaba da take nuna Allah yana saman al'arshi da zatin shi ita ce gaba ta bakwai a yadda na farfasa littafi sai na ce to wannan gaba in kana son ganin dalilanta na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa atiqadu ulama'i al'umma da kuma aqidar malaman al'umman musulunci li hadhihi an kana son ganin dalilai na wannan fakara unzur al-faqara ashira sai ka duba ainihin ta'liqin da zan yi akan gaba ta goma min hadha at-ta'liq at-tayyib a karkashin wannan ta'liqi da nake mai dadi karshen ta'alikin da nake na a karkashin wannan kalmar jama'a in Allah ya so in kana buƙatar wannan littafi da wannan ta'aliki da muka yi naira ɗari ne kaɗai za ka bayar in aka rubuta sunanka za a buga sai ainihin a baka insha Allah ta'ala to jama'ar musulmi kun ji wannan kenan to bayan nan sai gaba ta nawa sai gaba ta takwas sai ce khalaqal insana haka yake ko Allah mahalicci ya halicci mutum da kanshi wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma Allah yana sane da abin da zuciyar mutum take kokanta mishi kai da komowa tunani wasi da zuciyar mutum take Allah maɗaukakin sarki yana sane da duk abin da zuciyar take tunawa ma'ana Allah shi ya halicce ka da ya halicce ka kuma ba wai kamar bature ne da ya kero japan daga japan ya kero toyota daga faransa ya kero eh, ba shi kenan ba yanzu bai san halin da pijon da ya kero wadda ta tawo Najeriya ya san halin da take ciki ya san ya san yadda karar kafiretan ta yake daga sadda da ta amma dangane da Allah ba haka ba da Allah ya halicci mutum kuma yana nan yana sane da duk abin da zuciyar mutum take tunawa ma'ana in har ya zan Allah yana sane da abin da zuciyar mutum take riya mishi to fa min babi aula Allah yana sane da duk abubuwan da gabobi suke yi kenan tunda zuciya ita ce can ciki a boye daga tsakanin kai da ranka me kake yi Allah yana sane to ina kuma a ce abin da hannunka ka ko abin da ka ta je ko kuma inda idan ka yi kalla ko abin da hancin ka yi sansana ko abin da kunnen ka ya ji hanci yana zunubi hannu na zunubi kafa na zunubi kunne na zunubi tsegumi maza Allah ya ce in ka je tsegumi da kunnanka ka kara ka ba a so ka ji magana ka ji ta ranar alkiyama za a narka dalma a ɗura maka a cikin kunnan a doda kunnan ka san ko ba yadda za a doda kunnan ka da dalma kuma a ce ka je aljanna kai ma ka san da yafi dacewa da kai in kana son ganin wannan misali je ka kaso mu ciya wurin masu narka dalman nan ka ga wuta ta narka dalma ka kaddara wannan dalmar duniya kenan ka ce da Allah kai kafinta ko tafinta tura mini nan mu dan ji kaɗan yaya don in gane misalin da kyau za ka iya balle galman lahira jama'a Allah ya kiyaye wa huwa aqrabu ilayhi min hablil waridi Allah madaukakin sarki ya fi kusanci da mutum fiye da ainihin hablil waridi jijiya wadda take gangaro mishi da jini wannan jijiya wadda da hannu in ka dan zungure sai ka ji a ranka ita ce jijiyar da ta fi kusanci da ran mutum to Allah kuma ya fi ka kusa da ita ma'ana ya fi ka kusa da ranta to ko wannan kuma dalili ne ko tufka ce da warwara akan magana mai risala cewa kuma to yanzu gashi kuma mai risala ya ce Allah ya fi ka kusa wannan yana magana wajen sanin halin da kake ina dilalatul iqtirani ita ce wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu to da yace wa huwa aqrabu ilayhi min hablil waridi sai zama bi ilmihi kenan Allah yana sane da kai yana kusa da kai akan sanayyar duk abin da kake yi amma ba wai yana sane da kai da zuciya shi yo in haka ne fa akwai ta'addud kenan aqida addadar da Allah cewa Allah ya zama daban-daban za ta sake dawo domin Allah yana tare da wani da zatin a daidai wuyan shi Allah na tare da wani to yanzu Allah zai zama adadin mutane kenan to daga nan sai aqidar hululiyya ko wahdatul wujudin sai ta sake dawo Kuma tasqutu min waraqatin waɗannan da ayoyin alqur'ani ne ba sai an yi dogon bayani kuma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da ke fadowa daga ainihin kan bishiya illa ya'lamuha sai Allah yana sanar da shi ka je ka ga duhuwa a daji inda bishiyoyi suka tare suka yi duhu da wani ganye zai tsinko ya fado a dajin odar garinku Allah yana sane da shi a daidai wannan lokacin kuma wani ganyen yana can yana fadowa a India wani yana can a Japan wani yana can a Iran wani yana can a ƙasa kaza duk Allah yana sane da su ina fata an gane illa ya alamu asiri da zan Allah yana sane da duk waɗannan ganyayyaki da suke faduwa wala habbatin babu wata kwaya kwayar hatsi ce ko kwayar tsakuwa ko dutse ko kuma kwaya ce mai daraja zinare ko azurfa ko makamantan haka fi zulumatil ardi a cikin duhwai na ƙasa duhu cikin duhun ƙasa duk wata kwaya da ke wurin wala rafabin babu wani ɗanyen abu wala yabisin babu wani busasshen abu illa fi kitabin mubin sai dai zan yana rubuce a cikin littafi mai bayyana al'amura wannan shine ake kira allahul mahfuz dukkanin wani abu da ka sani yana nan ainihin a rubuce a wurin allah maɗaukakin sarki sai da ya rubuta shi ɗanye ne busasshe ne wannan abu yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz kai din nan za a ɗauki cikin ka rana kaza za a haife ka rana kaza za ka yi kaza rana kaza har ka gama rayuwarka wuta za ka je ko aljanna in an yi tashin alkiyama a dandalin alkiyama kana tsaye kusa da wane da wance da wance duk waɗannan abubuwan sai da zan yana rubuce a cikin al'arshi a jikin ainihin lauhul mahfuz wannan ainihin littafi Allah maɗaukakin sarki da ya fara halitta ta farko ita ce alƙalam nun wal qalami wa ma yasturun wannan alkalami shi Allah ya fara halittawa da Allah madaukakin sarki ya halitta wannan alkalami sai ya ce da shi uktub ka ci gaba da rubutu sai ya ce me zan rubuta sai ya ce ka rubuta abin da zai faru tun daga yanzu har duniya ta tashi don haka alkalamin kullum cikin rubutu yake rubutu yake hatta sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi daga ƙasa ya Allah maɗaukakin sarki ya kai shi zuwa saman bakwai Allah ya kai shi fada shi ya ce sai da ne sama ne sama ne sama ya ce hatta sami itu sarifal akalami sai da na ji ƙara alkalma Allah waɗanda suke rubutu akan ƙaddarorin Allah maɗaukakin sarki abubuwan da Allah ya tsara za su faru saboda haka wannan jama'a ba kuma garanti ba ne akan cewa to tunda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya rubuta yadda zan zama to bari in hole yadda na so kawai tunda ya na iya a da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya halicce ka sai ya halicci kyawawan ayyuka sai ya halicci munanan ayyuka amma sai ce kada a yi munanan ayyuka to yanke hamzarin kenan da a ce bai ce kada a yi munanan ayyuka ba to idan kai mugun aiki ba zai azabtar da kai ba yanzu idan kai mugun aiki asali ba mugun aikin ne zai sa azabtar da kai ba sai rashin jin maganarka an ce kada ka kai an ce ga abu mai kyau kayi yi kallala ma ya kabi ma amara abinda aka ce yayi bai yi ba har ya mutu abinda ba a ce yi ba fa shi ya je yana aikatawa abinda yake kai mutum ga azabar Allah ko fushin Allah kenan shine karya doka Allah ƙimbin umarnin Allah da kuma dogara da kaddara ai an riga an rubuta duk abin da zan yi don haka bari in ta yin abin da na so to a nan ma kuma za ka zo ka ji gabar da take cewa to yanzu wannan abin da kake da a ɗaukaka cewa tunda dai Allah ya kaddara eh, komai a rubuce farin yi abin da zan yi kawai shi kenan kaddara Allah ce ba yadda na iya to wannan kuma tabbatar da kaddara Allah kake yi za ka je kai ta yin shigantakarka ta yi ma Allah ya kaddara dan wuta ne kai waɗannan abubuwan da za ka yi ta yi sai su tabbatar da wannan al'amarin kamar yadda muka karanto a baya fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa sai kaga an sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi don yayi shi fir'auna da aka halicce shi an halicce shi ne don yayi kafirci sai dai Allah baya son kafirci to shikenan sai kafirci ya zama yana da sauƙi ga fir'auna Musa da aka halicce shi an halicce shi don ya zama bawan Allah annabin Allah salihi daga cikin manyan manzannin Allah sai zama biyayya ga Allah da bin halaye na gari suna da sauƙi ga annabi Musa kamar yadda yake saban Allah abu ne mai wahala ba zai yiwu ba ga annabi Musa alaihi salatu wassalam haka musulunta ta gagara ta zan tana da wahala ga fir'auna me yasa saboda Allah ya kuntata mishi hanyar da zai biya samu rahama domin ya tabbatar da alkawarin Allah Allah ya sauƙaƙe wa annabi Musa hanyar da zai biya samu rahama da haka zaka ga kowa yana samun sauƙi akan abin da Allah ya kaddara zai zama in ka je ka samu kafinta sai ga yanka katako yana da sauƙi gare shi da za ka kira tela ka ce don Allah tela ina so ne almakashin nan naka ka yanka min katakon nan yanzu zai yiwu wannan abu ne mai wahala gare shi haka ne amma tela kuma in ya kama yadifa difa. sai ga abu ne mai sauki gare shi shi kuma kafin da rara ka samo shi ka ce don Allah da zartan nan na shemar ma zai yanka maka wando zai yiwu ba zai yiwu ba sai kaga kowa yana shan wahalar abin da ba a sauƙaƙe mishi shi ba to shi ne sai malam ya ce alal arshi stawa Allah maɗaukakin sarki a bisa al'arshi ya daidaita wa alal mulki tawa sannan kuma Allah maɗaukakin sarki da ya daidaitu a saman al'arshi sai kuma ya tattaro mulki baki ɗaya nashi ne jama'a mun gane wannan da kyau ko ma'ana da halitta da mallaka na duk abin da yake a duniyan nan baki ɗaya sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu wannan tattaruwa ce ta ainihin mulkin Allah amma shi kuma baki ɗaya sai ya tattaru sai ya koma sai ya daidaitu a saman al'arshi yanzu wannan nassin alƙur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi amfani da wannan kalma ta istiwa'i amma yan bid'a ba sa yadda da wannan kalma sai su ce istaula je su kawo hadisan ƙarya sai a ce wai ba alal arshi stawa bane sai a ce to ai qur'ani Allah da ya saukar da qur'ani baki ɗaya da harufa gaba ɗaya zai yi rowan lanjaye jama'a wannan da kyau ko isti'la'i domin ka ce a'a istaula suke cewa ai ba ista'ala ba ne istaula suke cewa wai ma'anar shi ma'ana ya mamaye alal arshi sawa wai ya mamaye al'arshi ina ma'anar wannan wai daga cikin abubuwan da ya mallaka a cikin abubuwan da ya mamaya to hadda al'arshi yanzu wannan kalmar mamaya ba ta nuna Allah yana saman al'arshi tana nuna daga cikin abubuwan da ya mamayo ya mallake kamar yadda sarakunan gargajiya na da suke bi su rinka mamayo ƙauyuka suna zuba su ƙarƙashin mulkinsu haka kalmar istaulafa take nufi kalma ce mummuna ga haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ina fatar mun gane don haka arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi kalmar da Allah ya amfani da ita ce istiwa'i Allah bai ce istaula ba duk wani misali da za a kawo da waƙoƙin su bishiru ibnu jinni ya ce kaza ko ibnu shaitani ne wallahi azimi ba za a karba ba Abin da za a karba shine larabcin da Allah ya amfani da shi larabcin da hadisi ya amfani da shi to a ƙarƙashin wannan gabar kuma sai na ce istiwa'ur rabbi azza wa jalla ala arshihi daidaituwar Allah maɗaukakin sarki a bisan al'arshin shi aqidatun sabitatun bil kitabi was sunna aqida ce tabbatacciya ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a cikin alƙur'ani akwai ayoyi birjik waɗanda suke tabbatar da Allah ya daidaitu akan al'arshi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya akwai ayoyi birjik waɗanda suke ainihin tabbatar da daidaituwa Allah a saman al'arshi wa ijma'u salafi salihi hakanan kuma haɗuwa ce ta malaman farko ɗan mazan jiya na ƙwarai wa ashabul hadisi da kuma ainihin malaman hadisi irin su al-imamu malik irin su al-imamu ahmad irin su al-imamu bukhari irin su ibn al-madini da ainihin makamantansu wa sifatul uluwi siffa kuma ta ɗaukakuwar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah ya ɗaukaka yana saman dukkanin ainihin halittun shi sabitatun lillahi tabaraka wa ta'ala tabbatacciya ce ga Allah mai albarka da ɗaukaka qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzili Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin tsararren littafin da ya saukar mai hikima alkur'ani shine in ainihin muka zo a gobe za mu jero waɗannan ayoyi insha Allahu ta'ala da hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yasa saboda muhimmancin wannan gabar nake so in ƙara a kai kafin in kawo ainihin waɗannan kalmomi tukuna kasancewa kalmar istiwa'i a cikin alkur'ani ta zo wurare da dama amma duk kai da komai wata idda take zuwa tana zuwa ne a nau'i guda uku kalmar istiwa'i duk inda ta kai ta komo a cikin alkur'ani za ga ta zo da ɗayan ma'anoni guda uku ko dai istiwa'i ta zo ita kaɗai. istawa ba tare da ta yi ta'addi da ainihin wani harafi ba jama'a mun gano wannan na ala ko ila idan irin haka ta zo tana magana girma tana magana mayanta tana manyanta tana magana cika gashi walamma balaga ashuddahu wastawa yayin da ya kai girman shi ya cika sai ce wastawa ya daidaitu ina ma'anar ya daidaitu ya gama haɗuwa ya gama girma yanzu anan kalmar istiwa'i ta zo da ma'anar girma da cika kamar ka ce istawa ibni ɗana ya girma ɗana ya balaga yanzu kalmar istawa anan ba ta zo da ala ko ila a gabanta ba to ta girma balaga cika kasaita duk haka take kewayawa akwai inda istiwa'i yake zuwa da istawa sai zama ila ya zo da ila a gaban shi idan ya ta'addi da ila shi kuma ma'anar shi nufi nufi gashi na ce sun mastawa ila sama'i fasawahunna saba a samawati sun mastawa sai ce sannan kuma sai ya istiwa'i sai ce ila da Allah ya gama halittar kasa sai kuma ya tinkari halittun sama yanzu wannan tarihi ne qur'ani yake kawowa na cewa tsakanin sama da ƙasa wace aka fara halitta ƙasa aka fara halitta da aka gama halittar ta sai ce summa sannan istawa ila sama'i sai kuma Allah ya nufi halittar sama yanzu anan wannan ayar ba tana magana akan uluwi ba ne cewa Allah yana sama amma tana cewa ne da ya kammala halittar ƙasa sai kuma ya nufi halitta ainihin sama kamar abokinka ya haɗu da kai ya ce ila aina stawaita tun da ya amfani da kalma ila aina stawaita ma'ana ina ka nufa ina za ka sai ka ce istawaitu ilal madrasa kasuwa na nufa istawaitu ilal suq a na nufi kasuwa ne jama'a mun gane istawaitu ila almadrasa na nufi makaranta istawaitu ila kaza istawaitu ila ziyara saboda ya amfani da kalmar ila mun fahimci wannan idan kuma istawa ta zo da ala ta ta'addi da ala alal arshi stawa istawa alal arshi istawa ala kaza ita kuma abin da take nufi shine me shine daidaituwa a saman wannan abin da aka ce aladin ina fatar mun gane don haka ayoyin da suka yi magana suka kawo kalmar istiwa'i a cikin alkur'ani da wannan ma'anar ta ƙarshe wadda suka zo da istawa ala in Allah ya so gobe in mun zo karatunmu su ne zan jero mana su mu ji su a idda suka zo a ƙur'ani kuma baki ɗayan waɗannan ayoyi za ka ga tun daga suratul a'rafi har zuwa ƙarshen ƙur'ani duk inda suka zo da istawa ala yana magana daidaituwa ne a bisan al'arshin Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin wannan babu wani dalili da zai sa a yi ta'awilin istawa da istaula sannan za ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka ji fassarar manya-manyan malamai daga ainihin cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran malamai da suka yi rubutu dangane da aƙidar ainihin malaman farko Allah maɗaukakin sarki ya ainihin taimake mu za mu saurara nan insha Allah ta'ala sai ainihin gobe in Allah ya kai mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka hmm. wata tambaya wani bawan Allah yake mai ma'ana yace gashi manzon Allah san da ya mai iraji sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya jiyo karar alƙalma Allah suna rubutu game da ainihin ƙaddarorin Allah to yaya kuma wancan hadisi shi kuma na ibn mas'udin wanda yake cewa rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf ibn mas'udin ko wani sahabi da ya rawaito shi yace an ɗauke alƙaluma sannan kuma takaddun sun bushe wannan me ake magana kuma wannan ana magana ne dangane da rubutu na ɗeɗewar mutane wancan kuma ana magana ne dangane da rubutu na gudanar da al'amuran Allah baki ɗaya ai al'amuran Allah akwai abubuwan da suna nan suna tafi suna gudanuwa suna nan suna gudanuwa abubuwan da suke gudanuwa misali a gidanka za a zo a ce to shikenan a wata guda ana cin buhu guda na shinkafa yo ai akwai wani lissafi ne da aka tafi akan shi shi yasa aka iya gano cewa buhu guda ne ake ci a wata ko to in aka zo za a sake dawowa a abu lissafin nan ko kuwa kullum aurowa kawai za a yi ta zubawa tukunya idan an gano mudu ɗaya ɗaya ne kullum ake ci shi ne yake sa buhu ɗaya ya ƙare shin ran da aka zo za a ɗauko mudun nan ne a auna ko ko za a yi ta kamfatowa ne kawai kaga auna wannan za a sake amma fa bayan an riga alƙalami ya bushe akan an rubuta cewa buhu guda yake isar gidanka an fahimta amma tare da haka kuma kullum aka zo cikin buhun nan sai an sake aunawa an riga an rubuta duk abubuwan da mutane za su yi da duk abubuwan da halittu za su yi yau amma a sa'ad da suke gudanar da waɗannan abubuwan kuma ana nan ana ainihin rubutawa sannan kuma an haɗa ka da wani mala'ika wanda shi ma yake sake rubutawa saboda me saboda record saboda shaida ina fata an gane na wa alaikum salam wa Na, na eh ka shaƙi abin da ba so ka shaƙa ba aha ba magana muka ce ka ji magana da ba so ka ji ba ta ja maka laifi haka ne to yanzu wata matar wani ta fesa turare sai ka zo kana shinshina kai madam fantastic fantastic za ku hadu da Allah jikinka zai sadu ina fata an gane ba goma su yi ba ta zo ta wuce ya ji kanshi wannan yanzu bai da zunubi a kai ita ce take da zunubi don haramun ne ta sa ta fito to amma shi kenan kuma da ya ji a madan ke ce da irin wannan turare da Allah barin ji to yanzu wannan haramun yake shaka shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawuda da musnad imami ahmad nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yayin da mutum yake alwala in ya wanke hannayen shi ruwan ƙarshe da ke ɗiga daga hannayen da ka wanke yana zubewa tare da zunubin ƙarshe da hannunka ya taɓa haka in ka shaƙi hanci haka in kai kaza kaga wannan yana nuna hancin yana zunubi kenan to shi sa ɗan adam ashe yana cikin matsala kenan kai kwarai da gaske abubuwa ne aka baka na amfani amma kuma sai su ja maka laifi na'am wa alaikum salam tarihi imamu zahabi irin imamu zabikan ko littafin eh, as ka duba ai ka samu ad ulame da ya ahli karni tasi aka samu wannan da littattafai nan da yawa littattafan shi duk da ya hakiki ma an ka samu wanda aka haƙaƙa wanda ya rubuta ba ga a farko ai malamai suna kawo tarihin shi kamar littafin alkaba'ir in ka samu wannan da aka haƙaƙa shi za ka samu tarihin shi a farko ina fata an gane na abban ulame da ya ahlul karni tasi afwan wannan babu tarihin al-imam a ciki na. wa alaikum wa a juma'a mutum ne ranar juma'a sai ya sadu da matar shi kusa da tafiya sallar juma'a in ya tashi yin wanka sai wanka guda biyu domin larura biyu ce a kan shi larura farko ita ce larura janaba larura ta biyu ita ce wankan juma'a wanka biyu da niyya biyu wannan shine abin da yake daidai amma wasu daga cikin malaman fiƙihu kamar su al'imamu abubakar ibn al sun ce zai iya haɗa wanka biyu ai wanka ɗaya da niyya biyu a ƙarƙashin wannan sai suka ce saboda innamal a'malu bin niyyat ai aiki da niyya ne wannan aikin da ya guda ɗaya niyya ce guda biyu sai ibnu hazmin ya ɗauko maganar shi da hujjar shi yasa aka fi kuma ya ce ai wannan hadisin hujja ne a kanka ba gare ka ba innamal a'malu dukkan ayyuka sai da niyya don haka kowane aiki a yi mai niyya kowace niyya a yi mata nata aiki don haka wannan ita ce magana mafi inganci wanka in ya kama ka irin wannan kowane wanka ka yi shi ainihin daban da niyyar shi insha Allah na wa alaikum salam eh eh eh hmm. eh, eh. wato akwai wani abu dangane da fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin abubuwan da zamu karanta a wurin daura da muke so mu shirya shine qawaid wa dawabit na fahimi sunna annabawiyya waɗanne hanyoyi ake bi a fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin karatun na risala na yi muku irin wannan magana akwai so da dama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai zo ne dan ya karantar da wata matsala wadda wannan matsalar ba za ta yi a karantar da ita ba sai an yi mata wata shimfiɗa to wannan shimfiɗar da aka yi ba ta zama hujja wajen kafa wata shari'a in aka samu wani nasu ya zo da bayanin waccan shari'ar karara shine irin wannan yanzu gashi ya ce wanda ya wankan janaba ranar juma'a sun maraha ilal masjidi fi sa'atil ula sannan yi sammako ya tafi a sa'a farko zuwa ga masallaci wannan hadisin a ka'idar fahimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana so ka fahimci ne hadisin ya zo ya nuna maka falalar tafiya sallar juma'a da wuri falalar tafiya masallacin juma'a da wuri to yanzu wancan hukuncin da ya ɗauko a farko na janaba yanzu wannan ba zai zama hujja a cikin wannan hadisin cewa to wannan yana nuna idan da janaba za ta kama mutum in yi wanka ɗaya ya isar mishi ba to in ba ta kama shi ba kuma fa me yasa aka ce wankan janaba daga nan za ka gane ba ma'anar hadisin kenan ba to yanzu sai ka fara fahimtar yanzu wannan zai zama mutashabihi kenan yana da rikicin fahimta to sai ka ɗauko ga muhukami can hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan cikin bukhari ya ce ghuslu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muslimin wankan ranar juma'a wajibi ne a duk wani musulmi muhtalimi wanda ya balaga to yanzu wannan hadisi muhukami ne wato karara ya zo ya bayyana wankan juma'a wajibi ne akan musulmi balagagge ko to amma wancan hadisin ya ce wankan juma'a ba wajibi bane akan musulmi karara bai faɗi haka ba fahimta ce da aka yi to ba a ɗauko fahimtar da aka yi daga wata kalma a ainihin bujeta da nassi yanzu wannan nassi ne karara wancan ko ba nassi ba ne mutanen mu su je su karatun ilimin usulul fiqh ku gane me ake kira nassi nassi shine abin da yake ɗauke da hujja karara yanzu in ka ce Allah a saman al'arshi yake me yasa an kace ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaitu akan al'arshi shikenan sai a ce wannan nassi ne sai wani ya ce a'a annabi lutu da ya tashi yin hijira ina ya tafi ƙasar filistinu ya tafi kuma da ya tashi sai ya ce inni muhajirun ila rabbi na yi hijira na tafi wurin ubangiji na kuma falastini ya tafi me yasa bai tafi sama ba sai a ce to wannan ba nassi ba ne wancan ko nassi ne don haka ba ka iya ɗauko abin da aka fahimta a can kai karo da abin da yake nan ƙarara ne ko kun fahimta wannan yana da matukar muhimmanci a wajen fahimta alkur'ani da hadisi wannan nassi ne ƙarara akan kaza wannan kuwa fahimta aka daga cikin wani hadisi to ba za ka ɗauko wannan ka buga shi da wannan ka ce sun yi karo ba ina fata an gane na wa alaikum salam wa rahmatullah eh. wannan kalma eh. wannan wa eh. na yi bayani mana yo ai da ma ai ta'aliki ake yi ai in aka ce sharhi za a yi malam sai a shekara goma ana karatu wannan risala al-amin wani malami a jami'a Umar qura sharhi yace yayi takaitacce amma katan mujalladi guda al-qadi shi ma cewa ya dan tattaba mujalladi guda haka to yanzu in aka ce sharhi za a yi ai yasa ba sharhi aka ce za a yi ba ta'aliki ake yi shi kwa ta'aliki bambancin shi da sharhi shine wasu wuraren ake tabawa wasu wuraren ko ba a taba su domin karara suke wannan ai nassin aya ne ya markade ta kawai sai ta zama magana duba ka gani mana me yake cewa khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil waridi bayanin da ne ya isa ya fito da shi karara nace don in ka dauka wannan ƙurbi da ake nufi na Allah maɗaukakin sarki zuwa ga ɗan adam zuwa ga mutum kusanta ce da zatin shi na ce to ya zama tufka da warwara kuma akan abin da aka wuto a baya don haka sai zama wannan kusanta ce ta ilimi menene dalili akan haka sai a ce dilalatul iqtirani fil jumla akwai dilala iqtiraniya a cikin jumla ka san dilala iqtiraniya abin da ake nufi da dilalatul iqtiran akwai su da dama zaka zo kana magana sai a ce me ya taimake ka ka fahimci kaza menene ya taimake ka ka fahimci kaza misali yau an bugo min waya daga gidan wane <clears throat> sai ne ce a ah, menene ya taimake ka ka fahimci daga gidan shi ne tunda ba shi ya bugo maka ba sai ka ce ai na san lambar shi lambar na gani to ka ga yanzu me abin da ya taimake ka din nan ka gano daga gidan shi ne lambar ko shi shine dilala iqtiraniya dilalatul iqtiran ka gane abin da ke taimakar mu mu gane cewa wa huwa aqrabu ilaihi sai mu ce bi ilmihi min hablul warid saboda anan ya ce wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu da Allah ya halicci mutum yana sane da abin da ke yawo a cikin zuciyar shi yace yana sane yana sane din nan akwai a kan cewa yana cikin ran mutum ɗin ne sannan yake sane to haka a nan da aka ce yana kusa da shi fiye da jijiyar da ke kawo mishi jini wannan kusanta sai zama kusanta ce al'ilmiya kenan lidilalatil iktiran ta kalmar ya alam da aka ake fahimtar nasoshi jama'a shi yasa dole sai an yi nahau sai an yi sarf sai an yi balaga sai an yi adab sai an yi ilimin usulu sai an yi mustalahu sai an yi kaza to ya zo sai a yi katon naɗe ko da za ka nade duk yadin da ke kantin kori ba ka yi rinto <laughs> amma babu komai akan kafe majina da waƙoƙi da misalai duk hayaniya kake kawai Allah ya kiyaye bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi